Double ยังไงแมรี่วันนี้ใส่แมรี่บับเบิ้ลแมรี่แมรี่จู Bloody Mary I like Bloody Mary. No, Mary June. I don't know if you remember, they used to say Mary June Ma. No. Mary June กับ Mary หมาแล้วแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งก็ได้มีอะไรอยากคุยจะถามฟังนิดนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้นั่งตรงนี้คือคือ I've been doing pretty well แต่ว่า พักหลังเนี่ยนะครพอพอจะเริ่มเมื่อก่อนนี่แค่ตอนเช้ากับตอนตอนก่อนแล้วแล้วแล้วตอนหลังนี่เริ่มอะไรนะ before lunch and before dinner มันไม่มันมันมันกับไม่อยู่อ่ะก็มันเป็นเรื่องปกติ ตีกอล์ฟบางวันก็ตีดีบางวันก็ตีไม่ดี อยู่ที่สติของเราเราในสติเราไม่ค่อยดีมันผลมันก็จะไม่ดีหรือบางวันมันมีเรื่องมากเข้ามาอยู่ในใจ มันก็เคลียร์ต้องใช้เวลาเคลียร์มากนัมันก็เป็นเรื่องปกติ อย่าไปกังวลกับเรื่องผลขอให้เราพยายามทำไปตามปกติของเราเคยทำเท่าไหร่ก็ทำไป ไปเดินจงกรมที่ตอนไปวัดธรรมมงคลอะไรก็ไม่ชอบเลยเพราะเลยไม่เคยเดินที่บ้านนั่งเฉยๆ Is that okay or I should what should I be do ควรจะผสมไหมคะแล้วแต่เรา แล้วแต่ร่างกายเราแล้วแต่ร่างกายเราบางทีมันต้องออกกำลังกายบ้างมันจะได้ไม่ไม่คือเราออกอยู่แล้วเรา I stretch right after meditate every time แต่ว่า พอนั่งสี่เซสชัน i n s t ส a d of two s e s s i o นมันเริ่มเจ็บ เจ็บว่าลุกขึ้นมายืนขึ้นยืนแล้วเดินก็ได้ หรือว่า ก็ทนให้มันเจ็บไปแล้วก็ไม่ต้องไปลุกกระดานนั่นเองแต่ธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ everybody ทุกคนเลยใช่ไหมคะเวลานั่งแล้วเจ็บทุกคนนะ ไม่ใช่เรา ก็หัวเข่าเสื่อมเจ็บแล้วมันก็หายเองได้ เจ็บแล้วถ้านั่งเฉยๆไปให้มันหายเองมันก็หายเองได้ หรือจะหรือจะไม่ให้มันหรือจะให้มันหายโดยที่เราลุกขึ้นมาแต่ถ้าเราปล่อยให้มันหายเองได้เราก็จะได้ธรรมะเราก็จะได้ปัญญาเราก็จะได้เห็นว่าเออความเจ็บมันก็เป็นเรื่องไม่เที่ยงนะเกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับได้ฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมันก็ไม่มีปัญหาเลย so เราสามารถนั่งแล้วที่จริงใช้ยืนก็ได้นะเพราะเวลาเดินเนี่ยสติมันจะไม่อยู่กับที่ ยืนก็ได้นั่งก็ได้ ถ้านอนนอนแล้วทำได้ก็ นอนก็ได้บถ้าหลับก็ไม่ได้ทีนี้อย่างเวลาไม่สบายมันต้องนอนก็ทำได้ เวลาไม่สบายต้องนอนอยู่บนเตียงนี่ก็ยังทำได้อแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปตั้งสติไป ดูลมหายใจไป อย่าคิดอะไร อย่า อย่าให้เกิดความอยากขึ้นมาเป้าหมายทั้งหมดของการปฏิบัติก็เพื่อ ควบคุมความอยากเช่นเวลาไม่สบายนอนอยู่บนเตียงก็อยากจะหาย ก็ไม่ต้องไปอยากให้มันหาย มันจะหายเดี๋ยวมันหายเอง ถ้าไม่หายก็อยู่กับมันไป มันจะหายไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเรา ความอยากของเรามันเป็นเหตุทำให้เราทุกข์ขึ้นมา โดยใช่เหตุ Now like just recently เพื่อสองสามวันก่อน ตอนเที่ยวเนี่ยจะเป็น bronchitis แล้วเราก็พยายามไม่ไม่กินยาไม่หาหมอนะคะนั่งนั่งแล้วก็ช่วย แต่อีกสักสองสามวันนี้น้ำหูกัดเสลดออกมาดำปีเลย เลยไปหายา that should be okay อันนถ้มันต้องไม่หายเองถ้ามันต้องรักษาก็ต้องรักษาเพียงแต่ว่าใจเราอย่าไปเวลารักษา อย่าไปอยากให้มันหายหรือไม่หายพอรักษาไป หายก็หายไม่หายก็ไม่หายรักษาได้ก็รักษาไปไม่ได้ห้ามบเยอะ ปัญหาของใจมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องรักษาหรือไม่รักษา อยู่ที่อยากหรือไม่อยากท้งนั้นเองให้ทำอะไรก็ทำไป แต่อย่าไปอยากกับการกระทำไอ้ไอ้ตรงคิดตอนอยากเนี่ย like เราก็อยากหายแต่แต่ที่ที่อะไรนะยอมแพ้แล้วไปซื้อยาเพราะว่าสดเสลดออกมา มันมัน infection แล้วอะค่ะ is that okay I mean that's what I'm thinking is that อยาก I mean or, or just prevention from it getting worse ก็มันมีเหตุมีผลหรือเปล่ามีค่ะ มันมีก็ไม่ใช่ยาถ้าไม่มีเหตุก็ยาค่ะ the other thing เรงนี้เดี๋ยวถามแล้วคนโอ้โทษนะครับนี่นี่ Mary's friend วันนี้มาด้วยกันนี่น้องนิวแอนคุณประเสริฐนะคะเป็นคือได้ยินถึงพระอาจารย์นานแต่แต่ อยากมาเลยตาเลยเลยเลยเลยไว้ไปด้วย ทีนี้อันอีกอันหนึ่งนะคะคือเอาสเกจูที่พวกพระที่มาบวชที่นี่ทำยังไงกว่าทำอะไรแล้วก็ you know how they proceed through the days on when to meditate and so forth and I count about 10 hours ทั้งจงกรมทั้งอะไร and I t r y to do the same thing but I ended up sitting on my seat um, อ่านหนังสือค่ะแล้วก็ฟังเทศ so ต้องต้องอะไรนะ คือไม่ต้องไม่ต้องเหมือนกันขอให้ ขอให้เราอยู่กับการปฏิบัติกับการอ่านหนังสือก็ใช้ได้อ่านหนังสือ ฟังเทศแต่ก็อย่าฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียว อ่านพอพอให้เหมือนกับว่า เหมือนกับเราเดินทางเราก็ต้องคอยเปิดแผนที่ดู ใช่ดูว่าเราไปถูกทางหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องเดินทางไปด้วย ไม่ใช่ดูแต่แผนที่แล้วก็ รถก็ไม่ได้ขับไปเราก็เราก็อ่านหนังสือเพื่อเราจะได้ทบทวนการปฏิบัติว่าของเราเป็นไปในทางที่ต้องไปหรือเปล่า ถ้าไปผิดทางเราก็จะได้แก้ไขได้ แล้วก็ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิงานขั้นแรกของเราก็คืองานสติพยายามเจริญสติให้มาก คืออย่าดึงอย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาอย่าปล่อยให้คิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เวลานั่งเนี่ยง่ายมาก แต่เวลาทำ you know during the day พยายามจะดูดิชส์ s and not think about anything but ปั๊บหนึ่งไปที่ไหนแล้วใช่นมลูกมันก็ดึงกลับมาสิใช้นับหนึ่งสองสามก็ได้ใช้พุทโธก็ได้ต้อง practice แล้วบอกให้ให้อยู่กับให้อยู่กับงานอยู่กับจานอยู่ทุกทุกทุกจานที่จานทุกใบที่เราล้างเนี่ยล้างอยู่ทุกใบให้รู้กำลังล้างอยู่ทุกใบ แต่แต่ฟอกสบู่กำลังล้างน้ำกำลัง I know I need to practice it เพราะตั้งแต่นั่งเนี่ยดีขึ้นเยอะเลย like I said I I'm able to just นั่งลงเลยแล้วก็ถ้าไม่ต้องเดินไม่ต้องยืนก็นั่งถ้าถ้านั่งแล้วมันเมื่อยอยากจะลุกขึ้นมายืนก็ได้ลุกขึ้นมาเดินก็ได้ อันนี้หมายถึงพูดขั้นเริ่มต้นนะขั้นต่อไปถ้าเรามีกำลังมากเราอยากจะสู้กับความเจ็บก็ไม่ต้องขยับนั่งมันไปแล้วให้ให้ความเจ็บมันหายไปเอง อันนี้ทำแล้วนะคะทำแล้วค่ะ but days that are not good it's extremely painful I finally have to get up แบบคลานขึ้นเลย เพราะยืนไม่ขึ้น so I don't know if I should give up or just continue ก็มันก็เป็นข้อสอบของเราละที่ต้อาจะต้องผ่านมันไปให้ได้ คือผ่านความเจ็บปวดไปให้ได้ คืออยู่กับความเจ็บปวดให้ได้ มีความเจ็บของร่างกายมันไม่เป็นปัญหาครัมมันปัญหาก็คือความอยากให้มันหายเจ็บ ไม่อยากเลย เราต้องพังจนหัว i I heard that แต่คิดว่าเวลาอยู่เองเนี่ยเราปฏิบัติไม่ถูกไง ถึงบอกว่าเนี่ยโชคดีมากเลย พวกน้อง ๆ พวก ผู้ใหญ่โตกว่าเราที่อยู่ที่นี่เก่งทุกคนแล้วก็โชคดีทุกคน I wish I could be here I I think I'll progress much quicker um, the other thing that I want to ask is เวลาอ่านเนี่ยรู้เราเราตอนนี้เราอ่านเกินไปกว่าที่ที่เรากำลังปฏิบัติ so I I get to know maybe too much you think or should I know or not know or ก็ไม่เป็นไรรู้ไว้แล้วก็อย่าไปกังวลกับมันก็แล้วกัน ใช่ค่ะอยากอยากอยากก็ดูแผนที่ดูว่าเราจะเราจะไปถึงตรงนั้น แต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเพียงแต่รู้ไว้เผื่อไปถึงจะได้รู้ว่าเราไปไปถึงไหนไปถึงไหนแล้วอย่าไปอยากนั่นเองอย่าไปอยากให้มันถึงนั้น a d v a n a g e of you ค่ะคือคืออีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่ยังอยู่ตรงนี้ just try to ask you เวลาเวลา right what like that's the the four foundation of mindfulness แล้วก็ you อะไรอะ four noble truths and ไตรลักษณ์นี่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะโอเค ถ้าพิจารณาอันนี้ได้แล้ว we should I should be okay เพราะเห็นบางคนบอกว่า if you don't know that you're not gonna อยู่จะไม่รวมจะไม่มีสมาธิอันนี้จริงหรือเปล่าคะมันสติตัวเดียวเท่านั้นที่จะเป็นสมาธิ โอเคให้จิตอยู่ปัจจุบันโอเคให้จิตอย่าคิด ท่านั้นแล้วมันก็จะรวมนอกนอกนั้น just p u r i f yourself through those three things ไอ้พวกนั้นมันเป็นพวกเรื่องของปัญญาอ๋อปัญญา not purification มันก็ purify อยู่แล้วมันไปด้วยกันโอเคขอบพระคุณมากค่ะ I think I got enough ปัญญาปัญญาก็มีไว้ตัดตัณหาความอยากนี่นะค่ะค่ะก็พยายามพิจารณา I mean I I think things through but as soon as as I came off that seat it's just like it's not there like เหมือนกับไม่ได้คิดถึงเลย mm. uh, so yeah สติเคยลองนั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงไม่ต้องลุกนี่จะมาหัดค่ะฟังเทปอาจารย์นะคะห้ามลุกอันนี้ <laughs> I can do it because I'm on that chair all day long except go make tea นะคะ uh-huh. uh, I think I can do it um, เขาก a b o บ t that y e า h o k a อันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดือดน้ำชาเดือดน้ำเป่าไดได้อ่านแล้วเห็นบอกเอาน้ำร้อน น้ำร้อนกับติกหนึ่งมาวางไว้ได้ค่ะได้ I was drinking chocolate hot chocolate for for กลางวันแล้วมีคนบอกไม่ได้ต้องเป็นน้ำเปล่าอาจารย์คือถ้าอยากจะให้มันแบบว่า purify จริง ๆ ก็ต้งเปล่า แต่แต่จากฮอตช็อกโกแลตได้ใช่ไหมมันก็มีกิเลสอย่างนี้เหรอครับเพราะเพราะใหม่ ๆ นี่มันอยากจะอยากจะปราบความอยากก็ไม่ปราบความอยากโอเคเอาทายแล้วถ้าปราบความอยากก็ต้องน้ำเปล่า เพราะต้องร่างกายมันต้องการน้ำเปล่าๆนั่นเองใช่ไหมครับกิเลสมันต้องการช็อกโกแลตม่น่าถึงบอกว่าทำไมง่ายจังเลยทานแค่วันละมือดื่มฮอะช็อกโกแลตตอนกลางวันช่วยมากเลย the other thing I hope this is the last one คือคือเราอยากจะไปไปสินแปดแล้วนะคะ แต่ว่า I still don't think I could do it on คือที่ไม่ได้เพราะไม่มีที่จะย้ายเตียงก็นอนกับพื้นไงคุณต้องย้ายนอนค่ะ นอนตอนกลางคืนนอนนอนบนพื้น แต่ห้องในห้องไม่มีพื้น ไม่กลัวแมลงเหรอคะ creeping craw I don't know I see them all the time in my room มีที่ไหนเหรอมีมันก็ขึ้นไปบนเตียงได้แล้วใช่ไหมไม่รู้สิ แต่เห็นบ่อยเลย แล้วเอาเอาเอาฝาเอ่อ clear เราเอากระดาษไปข้างล่างแล้วจับก็ไปปล่อยข้างนอก จะได้ไม่ฆ่ามัน I've done that very well and I haven't seen any ants lately so I don't know ว่าเขาเขารู้แล้ว Why don't you try it Yeah okay alrighty <laughs> แล้วต่อไปก็ยกเตียงออกไปเลยค่ะค่ะ uh-huh. like to but I think I'll, I'm gonna do slowly like like just the lunch no no no eating afternoon and then the rest slowly follow I haven't listened to music but lately I turn on CNN again hmm. which is very bad but แต่เมื่อคืนนี้เริ่มหยุดแล้วครับเพราะรู้ว่าจะมาก็ <laughs> ตอนต้นถ้ายังทำทุกวันไม่ได้ก็ทำบางวันไปก่อน คือไม่ควรทำเลยค่ะเพราะไปเริ่มวันเดียวตั้งแต่นั้นมา I keep watching because there's some pretty bad news from the state so I want to follow มีฆ่ากันยิงกันทุกวันเลย so I last night I said that's it จบ um, like you said it's gonna continue I mean เรื่องพวกนี้เหมือนการเมืองก็มีอยู่เรื่อยใช่ไหมมันมีอย่างนี้มาตลอดนะแย่มากค่ะ ขอบคุณนะคะอเมนขอเชิญพวกคุณ มีอะไรไหมอยากให้หลวงพ่อเทนี่ก็เทก็ติดตามฟังใน YouTube Facebook ก็ได้นะค่ะวันธรรมดาก็จะไม่ได้เทศจะคุยอย่างนี้ ค่ะ มีประเด็นอะไรอยากจะถามก็ถามได้ ทั้งชุดเลยธรรมะชุดเตรียมพร้อมอ๋อค่ะอันนี้ดีมากของหลวงตามหาบัวหลวงตาอ๋อที่ที่วัดเนี่ยนี่ก็ดีอันนั้นชุดเตรียมพร้อมท่านจะสอนวิธีสู้กับความเจ็บปวดของร่างกายอ You got anything to say? จา a ย n can I ask how to prolong the quietness? Because, uh, okay. I think how to shorten the preparation time. Of say eh. sometimes if you're sati, five minutes you can go samadhi. But I think I need ten hours to get <laughs> small samadhi. I wonder. <laughs> That's what you have to do from the time you get up. See, you have to prepare your mind for for the sitting before. So you have to control your mind from the from the time you wake up. When you wake up, don't let your mind go to Singapore or go into the past to the future. Just bring it back to your body. Wash your body. When you get up, you have to get up from the bed, stand up, walk to the bathroom. Just be with your body all the time. Uh, if you can't, you can use a mantra. Then repeat Putto, Putto, recite Putto, Putto. Or uh, the 32 parts of the body. Or counting one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Keep counting. Count from the time you get up to the time you go to sleep. See how far can you count. <laughs> Just keep counting. Just don't think. When you think, your mind will create desire, and this is the de the desire is the problem. See? It will make you restless, agitated. If you don't think about anything, then there will be no no desire coming up. And when you sit, you can then make the mind become calm very quickly. When you sit, don't have any desire for it to become calm either. Just concentrate on your on your mindfulness. If you're watching your your breathing, just watch your breathing. If you're using a mantra, just keep using the mantra, and don't pay attention to anything that happens. Whether you hear sound or see things, don't pay attention. Just keep on focusing until your mind kind of dropped like into a well, then it, and then everything stopped completely, and you're you're like floating in space. Then you don't have to do anything. You just just just leave it alone for as long as possible. That's that's what we call samadhi. Yeah. You should feel a sense of uh, miracle. Yeah it's a miraculous feeling, something that you would have never experienced before. If that is the case, then you know you you, you got to the the the destination where you want to go. But if you don't feel that kind of a miraculous feeling is still not there. Just keep on focusing on your breathing or your mantra. Don't stop. and after you come out, continue on maintaining your mindfulness, or you can start using panya, using wisdom, by contemplating on the nature of your body. Look at your body and other people's body, that they are subjected to uh, aging, sickness, and death. That the body is only uh, composition of the 32 parts there is no no self in the body. You're not in the body. You think you are, but you you you won't find yourself in the body. If you tear the body apart, all you find is the 32 parts. You can start from the hair of the head, the hair of the body, the skin, nail, teeth, flesh, bones, and all the other organs in the body and take them out and put them, you know, like a like you you open that box and take the con content of that box out to find out what exactly is in that box. If you look at this at that box right now, you might think there's plenty of money or there's a lot Singapore dollars or you know. So you want to find out exactly if it's like, it's actually like that, like what you're saying. So you have to dump, take everything out like that the bag in that that bag there. If you want to know what's in that bag, what you do, you have to empty the bag, take all the content of the body of the bag out. The body is like a bag. The skin is the bag. See, it, the skin is the one that holds the content of the body. But you think that there is you in this body, right? So you want to find out if there's a you in here or not. So you have to get all the content in this body out. To find where are you? Are you somewhere in here, in your lungs or in your heart, in your brain, uh, or where? You know, when you take it out, you won't find any, any part of this thing that would that say that it is you. You only find it is the heart, the lung, the liver, the kidneys, the intestines, the brain, that's all you'll find in the body. See? If you don't if you don't separate all the parts out, you will think that the composition of this 32 part is is you, but it's not. See? So you you have to do this. This is what we call body contemplation. Uh, in Thai, it's Investigate the body to see the true uh, nature of the body, what it is. It is you or it is just the 32 parts. And what are the 32 parts? Where, where, where do these 32 parts come from? What make up the 32 parts? The 32 parts is made up by the air you breathe in, the water you drink, the heat that you absorb into your body, and the food that you take in. See? This is the raw material. The body is like a, a factory. See? A factory need to have raw material in order to produce the product. And what is the product? The waste product that you excrete. You know, the the the hair that you cut, the nail that you cut. These are the the, the and all the the thing that you you know, the perspiration, the air that you breathe out, the heat that comes out of your body. So it's just a system. See, it's like a factory taking in and going out, and whatever left is is is is the the, the balance of what comes in and what goes out, and the balance is the 32 part. See? But eventually, this 32 part will collapse. See? It will stop functioning when the body stops functioning, then all these 32 part will then dissolve. You have to keep looking at the body like this, and not just your body, the body of everybody that you know, that you care for or you don't care for. It's the same. There is just a body. There is no man, woman. Uh, there's a there's no father, mother, sister or brother in that body. It's just body. But we give it a, a name because uh, that person that goes into the body has a relationship with you, and you you just use that relationship to to identify that body. Like your, the body of your father, you say, "He's my father," but your father is not in the body. See? Your Father is in the mind, the mind who controls the body. The body is like a puppet, and the mind is like a puppet master. It tells what the body what to do. Like before you can can can come up here, the mind will tell the body, "Today I'm gonna come up here." And when the time comes, then you tell the body to get up here. If the mind doesn't tell the body to come up here, the body cannot come up here. So the mind and the body are two, two separate identity, identity, two separate person. One is a visible person, the other is an invisible person. The mind is the invisible person, the body is the visible person. When it's an invisible person who actually doing all the commanding, directing, doing all the the action. The the visible person only takes order from the invisible person. And when the body, the visible person uh, collapse or die, the invisible person doesn't collapse or die with the visible person. That's why you have rebirth the invisible person, if it still has any desire, this desire will direct it to God to look for a new visible person or new body. So there's rebirth, continuous rebirth as long as there are there are desire in your in this invisible person. See, the goal of Buddhism is to get rid of this desire. See, the desire to drink chocolate. You know Mm-hmm. this desire, but the the des desire to drink water is not desire; it is a necessity. Because without the water, the body will die. Without the air, the body will die. You don't have to breathe perfume, right? You you don't need that. The body don't need the smell of the air. The body just need the the air to keep it alive. But some people wants to mix some perfume into the air also to make it, them feel fresh. Yeah. So you put some perfume on your body. <laughs> so when you breathe the air, you also breathe the perfume. That's desire. See, that's why we Buddhists, the eight precept tells to get rid of all the the cosmetics, all the perfumes, because it is encouraging your desire, not getting rid of your desire. See, the goal of Buddhist practice is to eliminate all your desire but not your your need. Your need you cannot eliminate because if you do, you'll kill your body. And right now, you still need your body, so you cannot you cannot kill your body. But after you have already accomplished your task, if you have already eliminated all your desire, if you want to get rid of your body or soul, you can do that. You just stop eating, stop breathing, stop drinking, then eventually the body will die. But right now you need to use the body to to develop your your ability to resist your desire. So that's why you you have to keep the eight precept if you want to accomplish your goal. If you want to be rid of your desire, because your desire is like the, your master. You are like a slave. See? if you want to be free, you know, you you have to get rid of your master. Your master is your your desire. Once you have no desire, then you're free because you don't have no one to tell you what to do anymore. Right now, you still have this desire, keep telling you what to do, to see, to hear. Yeah. And what do you get from seeing, hearing? Nothing, just bad feeling. But you still want to hear because you're not used to not not seeing what you you want to see. See, it's like an addiction. Everything that you see, you hear, uh, addiction. And when you have to to stop, it, it's become it is painful. But it it is only painful, just not very long. If you can pers uh, if you can survive this pain, eventually your desire will no longer appear then you no longer become addicted to what you used to see, what you used to hear. Then it doesn't matter whether you see or you don't see or hear or not hear. You can see, you can hear. It's no problem. But right now, you have, you have once you're used to seeing or hearing, you want to keep seeing and hearing. You cannot stop. See? So this is what we want to to come is to stop our addiction to the five five senses five five sensual objects, seeing the objects, you know, visual, audio. Internal, external. Which one is it? Uh, like eye, invisible object. Mm-hmm. And I internal and I external. Internal are the the organs. Okay. The external is what you see, what you hear. See, sound is external. Uh, picture. Uh, you know, forms, external, all the external thing that comes into contact with your organs. You have the five organs, the the eye, ear, nose, tongue, and your body. This is called internal internal organs, in, internal sensual organs. In Buddhism, it's called ayatana. Ayatana pina, ayatana pina, Ayatana pina is the eye, ear, nose, tongue, and body external external ayatana is the thing you see, things you hear, uh, things you smell, things you taste, and things you feel with your body. These are these are the external. You are addicted to them. See, it's not the body that uh, is addicted. The body is just a a tool, like a camera, like a recorder, that pick the sound, pick the picture, but then it's sent to the mind. See, the sent to the invisible person, and this invisible invisible person is constantly craving. See, I want to see, I want to hear. When you don't get to see, you want to hear, you feel bad, right? If you have to stay at home, you cannot go out. You are locked up in a jail, in a cell. So you have to voluntarily submit yourself to lock yourself up in a jail, so you can get rid of your attachment to or your addiction to t h e s e n s u a l objects. Um, the other thing, kanha. Um, allowing, I mean, I don't address myself very nice, politely. เราพูดไม่ได้ใช่ไหมโยม um, like รู้หมดเลยแรกรูปเงินอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยลูกกำลังพูดอยู่เนี่ยเรื่องลูกเนี่ย no no ไม่นี่ก็พูดอยู่เนี่ย รู้อ่ะจะรู้จริงหรือเปล่าคือเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วทำ but I haven't practiced it because it's not มันยังไม่เข้าถึงเออเนี่ยกำลังไว้ทำเนี่ยให้พูดอย่างเงี้ยนี่กำลังพูดถึงเรื่องลูกอยู่เนี่ยไม่ต้องเป็นเรื่องอื่นนะเอาเรื่องนี้ให้มันได้ก่อนแล้วอันสุดท้ายก็เป็นยาไม่ต้องไปรู้หรอกเอารู้แค่นี้ก่อนเนี่ยเอาไอ้รูปนี้ให้มันได้ผ่านไปก่อนปล่อยวางรูปได้หรือเปล่า ปล่อยให้มันตายได้เปล่าเนเอ็นยากหน่อยเออเนี่ยมันไปเรียนมากเนี่ยก็อย่างเงี้ยอย่าไปเวลาปฏิบัติมันต้องเอาทีละตัวตัวแรกก็คือสติสติแล้วพอมีสติแล้วก็จะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วออกมาจากสมาธิถึงจะมาพิจารณาร่างกายเนี่ย รูปขันห้ามันมีอยู่ห้าตัว แต่เอาตัวแรกก่อน เอารูปก่อน พิจารณารูปจนกระทั่งเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา มันต้องแก่เจ็บตาย ยังมีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่หรือเปล่า เพราะถ้ามีมันจะทำให้เราทุกข์ ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มันจะแก่เอาแก่ก็แก่ไปสิ เจ็บ่ะ เจ็บก็เจ็บไปสิ ตายก็ตายไปสิ มันไม่ใช่ตัวเรา อ่ะ ให้คิดอย่างนี้สิ ไปหา หมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเอาเป็นเป็นก็เป็นสิ รักษาได้เปล่ารักษาได้ก็รักษาไปเลยรักษาไม่ได้ก็ตาย ตายก็ตาย มีใครไม่ตายมั้งมีใครมันก็มีแค่ตายก่อนตายหลังแค่นี้เนี่ยให้คิดอย่างนี้แค่นี้อย่าไปคิดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารอะไรเต็มไปหมดเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ความรู้เหล่านี้เอาความรู้ที่มันจะทำให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องในที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันนี้เวลาเวลาร่างกายไม่สบายเป็นไงทุกข์ขึ้นมาแล้ว แล้วก็ไม่รู้วิธีจะปฏิบัติปฏิบัติยังไงจะรักษาก็คิดว่าเป็นกิเลส อ่ะไม่กล้ารักษา ถ้าไม่รักษาก็กลัวตายกลัวก็เลยงงไปหมดมันต้องให้รู้จักเซว่าจะรักษาไม่รักษา เพราะอะไรถึงต้องรักษาเพราะมันเป็นเรื่องจำเป็นเพราะร่างกายนี้มันเป็นเหมือนรถรถยนต์ที่เรายังไปไม่ถึงบ้านเนี่ยขับรถไปรถยางแตกกลางทางคุณจะทำไงจะเปลี่ยนยางดีแล้วจะเดินไปดี เปลี่ยนยางไม่ดีกว่านะเปลี่ยนยางจะได้ขับรถต่อไปได้ก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ขับไปยางยางไม่ทันแตกก็อยากจะเปลี่ยนยางใหม่ อันนี้ไม่อย่างนี้ไม่จำเป็นนะอันนี้ต้องต้องรู้จักแยกแยะ อะไรที่เป็นจำเป็น ความจำเป็นอะไรที่เป็นความอยาก อะไรที่เป็นความอยากนี้ต้องตัดมันไปนั่นต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆว่า อย่าไปอยาก ไม่แก่ไม่เจ็บ ไม่ตาย เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ ข้อที่หนึ่งมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าอยากก็ทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์เราปฏิบัติเพื่ออะไร เรามาปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ไม่ใช่เมื่อเราต้องการดับความทุกข์เราก็ได้อย่าไปอยากมังทีเราความอยากมันเป็นเหมือนเชื้อโรคของใจคนที่เป็นโรคจิตทุกวันนี้มันมาเกิดจากเชื้อโรคคือความอยากนั่นแต่หมอหมอ หมอที่รักษาโรคจิตก็ไม่รู้อีกอะเพราะตัวหมอเองยังรักษาจิตของตัวเองไม่ได้ แล้วจะไปรักษาคนอื่นได้ไงใช่ไหมไม่มีหมอจิตแพทย์คนไหน รู้หรอกว่าปัญหาของของโรคจิตทั้งหมดมันก็อยู่ที่ความอยากนี่ อยู่ที่ไหนพออยากอะไรมากๆ ไม่ได้ดังใจ อยากก็เป็นบ้าไปเลยใช่ไหมเสียใจจนนั่งเป็นบ้าไป ถ้าตัดความอยากได้มันก็ไม่มีความเสียใจ ให้จำไว้เนี่ยปฏิบัติทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่ตัวต้องการทำลายความอยากตัวเดียวนี่เองแต่พอมาปฏิบัติก็อยากจะปฏิบัติได้นู่นได้นี่ขึ้นมา แล้วพอไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็อย่าไปอยากมันสิไม่ได้ให้อยากเวลาปฏิบัติให้ปฏิบัติให้เจริญสติแล้วมันจะได้มากไม่ได้น้อยก็เรื่องของความพยายามของเรา ถ้าเราพยายามมากคอยควบคุมใจ คอยเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆมันก็จะได้มากเองถ้าเราไม่ควบคุมใจ พอ พอพุโทโธได้สองคำไปละคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่สนใจละอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่มันต้องคอยดูว่าตลอดเวลา ตอนนี้ยังพุโทโธอยู่หรือเปล่า ตอนนี้กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่า เนี่ย ให้ดูตรงนี้ มันก็ปล่อยแล้วมันนั่งคิดเวทนา สัญญาสังขารอายตนะนอกอายตนะใน รู้ไปหมดมรรคแปดมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งรู้ไปทำไม ของนี้ไม่จำเป็นจะต้องรู้ตอนที่ปฏิบัติเข้าใจไหมถึงเวลาแล้วรู้เองอ่าเดี๋ยวถึงเวลาก็มานั่งอ่านหนังสือแบ่งเป็นเวลาไงแบ่งเป็นเป็นเป็นเป็นเหมือนเรียนหนังสืออ่ะตอนนี้เป็นภาคภาคปฏิบัติก็ปฏิบัติไป ตอนนี้เป็นภาคเรียนก็เรียนไป อย่า เอามาปนกันเวลาปฏิบัติอย่าไปสนใจเรื่องหนังสือเรื่องทฤษฎีเรื่องอะไรทั้งต่างเวลาปฏิบัติให้สนใจตัวสติตัวเดียวให้อย่าไปสนใจอะไรทั้งหมดเราเราสมมติถ้า เราทราบนั้นเนี่ยแต่เรายังตัดไม่ขาดที่เป็นมันเกี่ยวกับปัญญาไหมคะไม่ก็นี่แหละสติตัวนี้แหละถ้าสติถ้ามันมีสติปั๊มันตัดได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าสติมันตัดไม่ถาวรเท่านั้นเอง จนเราถึงต้องพอได้สติแล้วเราถึงต้องมามามาเจริญปัญญาต่อสติมันเพียงเหมือนกับว่าเอาหินไปทับมันไว้ ถ้าถ้ากิเลสเป็นเหมือนหญ้าเราเอาหินไปทับไว้เงี้ย แล้วเป็นยังไงหญ้ามันงอกขึ้นมาได้ไหมเวลาเอาหินไปทับไว้เวลาเอาหินออกมา เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ ถ้าอยากจะไม่ให้มันงอกทำไงต้องถอนราก ถอนมันทั้งรากเลยเนี่ย ปัญญาเป็นตัวถอนราก ปัญญาต้องเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ แล้วสิ่งที่เราอยากที่เราคิดว่ามันจะให้เราเป็นความสุข เป็นสุขมันก็ไม่สุขอีกมันก็ทุกข์อีกอยากจะดูซีเอ็นอยากจะดูอะไรเงี้ย ดูแล้วมันสุขแล้วมันทุกข์อ่ะ ดูมาแล้วก็ปวดหัวอีกอตอนที่ยังสติเนี่ยเรายัง ยังยังยังไงยังไงเราก็ยังตัดไม่ไม่หมดจนต้องรอจนกระทั่งได้สมาธิก่อนแล้วตอนนั้น so so everything gonna วิงเวียนไปเรื่อย so in the end the thing that we should be really be doing not reading but ปฏิบัติสมาธิสำคัญที่สุดคือปฏิบัติสติสำคัญที่สุดถ้าไม่มีสติสมาธิก็ไม่ได้ คือคือนั่งถ้าไม่มีสมาธิก็ก็ไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับตันหาความอยากได้ รู้ว่าดื่มช็อกโกแลตไม่ดีก็หยุดไม่ได้ สูบสูบบุหรี่ไม่ดีก็สูบอยากจะดูข่าวก็ไม่ดีเพราะเวลาไม่ได้ดูมันเป็นไง มันสุขหรือมันทุกข์เวลาอยากเวลาอยากก็ไม่ได้ดูเป็นยังไง เป็นสุขไหมแฮปปี้หรือเปล่าแต่หยุดไปตั้งนานแล้วค่ะเ็นแบบพักหลังนี้มันเซ็งก็เลยไปเปิดเปิดนั่นแหละมันเซ็งคำว่าเซ็งแปลว่าอะไรเซ็งก็แปลว่ามันทุกข์ไงทุกข์เพราะมันไม่ได้เปิดไงพอเปิดแล้วมันก็หายเซ็งใช่ไหมมันก็ลองเปิดอยู่เรื่อยๆพอไม่เปิดพอไม่เปิดแล้วมันก็เซ็งเนี่ยมันไม่เห็นความทุกข์เนี่ยว่าเกิดจากความอยากของตัวเองแล้ววิธีที่จะแก้ความทุกข์นี้ก็คือไม่ต้องไปเปิดมันไม่ต้องไปดูมัน ถ้ายังไปดูมันก็มันก็จะต้องดูไปเรื่อยๆ แล้วเวลาไม่ได้ดูมันก็เซ็ง ต้องเอาต้องอย่าไปดูมันยังกระทั่งมันหายเซ็ง ไม่ดูก็ไม่ไม่เซ็งแล้วทีนี้ค่อยไปเปิดดู ถ้ามันยังเซ็งอย่าเพิ่งไปเปิด ให้มันหายเซ็งก่อน ให้มันไม่อยากดูก่อนมันไม่อยากดูแล้วทีนี้ดูก็ไม่เป็นปัญหาเลยคือ คือถ้าเรา I think I have too much worry about outside what's going to happen ถ้าเราไม่ไป worry just just let it go maybe I could do that ก็ไม่พิจารณาร่างกายเนี่ยพอพิจารณาร่างกายเรื่องทั้งหมดที่คุณไปติดตามนี่ก็เรื่องของร่างกายทั้งนั้นรู้ป่ะเออครับไม่ทราบอ่าไม่ทราบเหรอประธานาธิบดีเป็นคนหรือเป็นเป็นอะไรอ่าคนที่เราติดตามข่าวคราวนี่เป็นเรื่องของใคร ไม่ใช่เรื่องของร่างกายเลย politics อภรที่มันมาจากใครล่ะมันไม่มาจากคนแล้วคนไม่ใช่ร่างกายเหรอโอแล้วร่างกายไม่แก่เจ็บตายเหรอก็ให้ดูความจริงคุณไปดูของปลอมเองคุณไปดูสมมุติไม่ดูของจริง ของจริงก็มีแค่ร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแล้วมีใครไม่ตายบ้างก็มาตายหมดไม่ใช่เหรอมีใครไม่ตายบ้างไงคิดถึงลูกหลานนะครับแล้วไม่ตายแล้วลูกหลานไม่ตายอ่ะ ก็อดอยากก่อนจะตายก็อดอยากก็อดอยากมันก็มันก็ต้องอดอยากก่อนมันถึงจะตายมันก็ต้องมันก็ต้องเจ็บก่อนตาย เนี่ยพอคุณไม่คุณไม่พิจารณาร่างกายยคุณก็ไปหลงกับไอ้เรื่อง ถึงบอกว่าให้ดูร่างกายว่ามีแค่อาการสามสิบสองไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีหลานอยู่ในร่างกายพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ลูกหลานไม่ได้ตายไปกับร่างกายเข้าใจหรือเปล่าคุณจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับเขา เนี่ย พิจารณาร่างกายเนี่ย มัน มันคุมทั้งโลกหรือเปล่า พิจารณาร่างกายอาการสามสองเนี่ยเพราะทั้งโลกเนี่ยมันมีใครบ้างเนี่ยเนี่ยน้องเนี่ยมีเดี๋ไม่ค่อยถามชื่อว่าเป็นใครมาจากไหนเราเห็นก็รู้มันก็แค่ อาการสามสิบสองนั่นใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าแก่เจ็บตาย ไม่ต้องไปถามว่าสบายหรือไม่สบาย สบายหรือไม่สบายมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมอ Uh, if I learn anything today, this is it right here. Ah. <laughs> you become enlightened already. You know? this is what enlightenment is. I have, but I haven't. See, you live in delusion. <laughs> you, your vision is delusional. I you see things in terms of names and places right. and right. you know yeah. values. You know, yeah. relationship. You know, you don't look at the the real truth. Mm -hmm. The real truth is just the body. That's right. all there is to it. Yeah. Mm -hmm. This whole world is only made up of the 32 parts. Mm -hmm. When you see it clearly, then you understand. Then you don't, you know, you have no worry. You don't have to follow the news because the news is the same every day. It's the same news. It's about the same people. Yeah. yeah. Mm. Unfortunately. <laughs> you don't want to follow the the real news you want to follow the false news. <laughs> The real news is the 32 parts. And it's aging, sick, get, getting sick, and it dies. Mm-hmm. That's all you have to know. Once you know this, you don't worry about who's coming to be the next president or next prime minister. <laughs> they're all the same, and they all have the same thing. They have same desire. Right to be richer, to be bigger. So this is wisdom, see, this mm -hmm. is mm-hmm. insight. Mm. Can I put out a question that kind of, uh, not a challenge, but just learning นะคะคือคืออย่างตอนนี้เนี่ย uh, Thailand is in so much trouble and you worry about the future for your kids and so forth love, love said love. I mean, a lot of these people could cheat and continue to do it. And within my art, um, I just like to see things done right. So I like you to help me point out how I should look at it in the Dharma way. That's why I say everybody dies. That's yeah. why you have to look at it. No matter what you do, you don't change this, this truth. Mm-hmm. Sad. What's so sad about? Everybody dies. Yeah, what's so sad about? Nobody dies. it's the the the, yeah. the body that dies. It's not the it's not it's not the people no, that you think yeah. that dies. Before death. I mean, all this. So you, you, you don't you don't know. You cannot separate the body from the the mind. See, okay. the mind doesn't die with the body. Speaking of the, the kids starving. Yeah, you. you know, it's, it's, it's, the body that stops. It's not the mind that stops. Okay. See, if if the mind is peaceful and mm-hmm. calm, no matter how, how how much the body is starving, the mind is not starving. See, the mind is full. Mm -hmm. See, the food of the mind and the food of the body are not the same. The food of the mind is samadhi. See, this is right. what you want to do. If you want to feed the world, tell them to sit in samadhi. Don't don't tell them to go. Uh. so don't worry about anybody else. Just this one and take care of it, correct? Yeah, because um, no, no, no one is hurt, really hurt, you know. Uh-huh. Yeah, the, the one that hurt is not the, them, you know. The mm-hmm. body is not them, it is the mind. Right. If you want to help them, help their mind, not help their body. Right. And in order to help their body, help their mind, help them to meditate, that's all. Right. That's yeah. why I'm here, I'm telling you all to <laughs> meditate. <laughs> because once you meditate, you what happened, hap, whatever happened to your body, it doesn't matter. Okay. So understand, you want to un understand the body so that you can attach, detach your your mind from your body. Right now, you are delusional. You think the body is you, and whatever happens to your body happens to you, but it doesn't. See, you and you you are not the body. See, you're just looking after the body like a servant your body is like your servant, but you become so reliant on your servant that you whatever happens to your servant, you become affected. See? So right now you want to change your your your way of living. Instead of relying on your body, stop relying on it, your body. Stop using it. See? And re instead rely on yourself. And in order to be able to rely on yourself, you have to make your mind calm, see? peaceful. That's why you have to practice mindfulness. Once you have mindfulness, you can calm your mind. And when you, your mind is calm, you can fast for seven days, right? See, you, you don't feel bad, you don't feel hungry at all. See, and the body doesn't say, I, I need food, you know. It's the mind that say, the body needs food. But once the mind say, I'm, I don't need food, so what should you need food? <laughs> but when the mind is hungry, when the mind is not kind, they say, "Oh, the body needs food," <laughs> so you keep feeding, keep feeding the body and it becomes fat. You know? But the mind is still hungry. That's why you right now you see a lot of people so fat. Why? Right. Because they feed the body, they don't feed the mind. Mm -hmm. See, and you think this is the way to go. See, then eventually the world will be full of fat people. Right. Look at 50 years before, the states only have maybe 20, 10 or 20 percent obesity now it's up to 50%. In Thailand, the same way. Mm-hmm. It's, it's going up because everybody feeding the wrong person. Mm -hmm. The invisible person, the, the person that you need to feed, you're not feeding it. Mm -hmm. So you keep feeding the, the, the wrong person. They got money to buy it. Then you start complaining because of this problem because not enough money to feed these people. Because this polit politician, they are corrupted. They take the money away from these people. Yeah. You don't need money, see, to to feed people. The real people don't need money. They don't need food. They need mindfulness. <laughs> see, once you have mindfulness, you can eat once a day, no problem, right? Or you can fast even, three days, five days, no problem. Because the the hunger not come, doesn't come from the body the main, the most of the hunger comes from your mind. Mm -hmm. But once your mind becomes calm, it becomes full. It, it it's not hungry anymore. So you you could fast, you could go on living, and you know maybe eat just once a day for a long time, no problem. So don't look at the body as just a you know, it's like a servant or uh, what you call maybe a, biological robot. Yeah, this mm -hmm. is the mm-hmm. word. Yeah. It's all oh, it is just a robot, and the mind is the one who who who tells the body what to do. Yeah. But since the mind doesn't know how to make itself uh, full, so it, it it uses the body. It thinks by feeding the body will, will make the mind full but it's been feeding until the body becomes bloated, and the mind is still hungry. It's still the same. See? See? So you need you you need to find someone who knows the truth, and this person is the Buddha. See, mm-hmm. when you come to see the Buddha, the Buddha says, "Stop feeding your body. You're feeding too much. Feed your mind. It's your mind that is hungry, not your body." And what the what the mind needs is uh, samadhi. And in order to get samadhi, you need to have mindfulness, sati. So this is what you have. Every time you have mindfulness, you're actually feeding your mind. Mm -hmm. Okay. Every time you stop thinking, you are feeding your mind. Every time you think, you are creating hunger in your mind. Because when you think, you start wanting to do what you think, right? Think about the news, oh, I want to follow what's going on. Think about food, oh, I want to eat already. So, but when you stop thinking about this thing, then there will be no desire coming up. ของข้าวาบางทีก็พยายามจะฝึกฝนตรงนี้แต่ว่าด้วยด้วยการที่เราทำงานในโลกปัจจุบันอ่ะมันจะมีความก็ต้องลาออกจากงานไงอะไรนะคะลาออกจากงานสิก็ส่วนไปทำมันทำไมล่ะไปสวดมนต์ไหว้พระนั่นจะไปทำงานทำไมทำเพื่ออะไรก็ทำเพื่อร่างกายนี่ใช่ทำเพื่อทำไมแล้วมันไม่ตายเลย ทำไปแทบเป็นแทบตายมันก็ตายอยู่ดีใช่ไหมแล้วทำไปทำไม ไอ้ตัวที่ไม่ตายกับไม่ไม่ทำให้มันนะก็พยายามทำตอนนี้ก็พยายามเหมือนกับว่าสวดโมนแล้วก็ภาวนากรนั้นสิก็ทำให้มันมากมากมากสิหมายถึงทำให้มากขึ้น อ่าก็บอกให้เราจากงานไงก็ทำให้เปลี่ยนงานก็ได้ ทำงานแบบไม่ต้องไปทำทุกวัน ทำทำงานเพื่อหาเงินมามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอ <laughs> She can find new people. There's plenty, there's plenty of people around. What if she dies today? What she, what is she gonna do? She she cry for one. She'll cry for one week and then she'll look for a new person to replace her. You're not indispensable. เราตายไปเขาก็มีคนอื่นมาแทนเราไม่ต้องกลัว เราตายไปลูกเขาก็หากินของเขาได้ไม่ต้องกลัวเนี่ยเราถูกความหลงหลอกให้เราติดอยู่นี้แล้วเมื่อไหร่จะหลุดนะจะมาหลุดตอนที่ลูกมันโตแล้ว เราก็แก่แล้วไม่มีกำลังจะไปปฏิบัติแล้วตอนที่มีกำลังไม่ปฏิบัติกันมารอตอนแก่ ตอนอายุเท่าเราพอตอนแก่ก็โอ้ไม่ไหวแล้วนั่งนั่งก็ปวดเดินก็ปวดนอนดีกว่าอ้าวในพูดความจริงให้ฟังอ่ะใช่ใขอน้ำเท่าไหร่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นพูดจะเหมือนทะเลาะกันความจรไม่ได้ทะเลาะกันพูดเองก่อนนะ No this is very good advice I'm already b a เหมือนกันแหละเหมือนกันไม่เป็นไรค่ะใครจ่ายเงินคนนั้นก็ได้บุญอ่ะคนที่ไม่ผมไม่จ่ายเงินประเคนก็ไม่ ได้บุญหรอกได้บุญช่วยเหลือนิดเดียวไงอยากรู้จริงเพราะพี่เนี่ยเขาไปเจอก็แค่บอกว่าจะต้องประเคนให้ถึงที่เลยเกาะหลังไม่ได้นะ จะต้องเข้าไปประเคนหรือไม่ได้บุญบุญมันเกิดจากการเสียสละไอ้กนไอ้เงินไอ้เนี่ยเป็นของใครคนนั้นก็ได้บุญ คนไม่เสียสละเป็นประเคนให้เขาเพียงแต่ช่วยเป็นเหมือนกับเป็นเป็นอาจจะไปช่วยได้บุญนิดเดียว บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือเขา แต่ไม่ได้บุญที่เกิดจากการให้ เพราะเราไม่ได้ให้อะไรเข้าใจไหมทานแต่ว่าให้ส่วนช่วยประเคนเขานี่บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่น อันนี้เป็นบุญคนละประเภทกันเพราะตรงนี้มีเห็นหลายคนที่ถกเถียงกันมากนะคือบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ฟังมันในโลกก็เหมือนกับว่า อยู่ที่ใจละพอเราเริ่มคิดที่จะให้แล้วเนี่ยคือได้แล้วแต่พอเราไม่ได้ประเคนปุ๊บเนี่ยเนี่ยไม่ได้บุญแล้วนะอะไรประมาณนี้เลยคิดคิดจะให้ก็ยังไม่ได้หรอกคิดจะให้ก็ยังไม่ได้คิดจะให้แต่ทำให้แต่แต่ว่าเหมือนว่าทำให้แต่คิดจะให้ได้ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องให้เลย คิดอย่างเดียวแต่แต่คิดอย่างนี้แล้วมันปวดหัวค่ะ if you're gonna do something just do it don't worry about getting it or not อันนี้ดีกว่าไหมคะอันนี้คือต้องศึกษาก่อนไงถึงจะรู้ว่าทำอะไรถูกไม่ถูกเมื่อรู้แล้วก็จะได้ทำให้มันถูกอย่างนี้บอกเนี่ย เวลาทำแล้ว สมมติว่าเรามีเงินซื้อของแล้ว แต่เราไม่มีเวลาจะไปเงี้ยเราก็ฝากคนอื่นไป แล้วก็ได้เหมือนกับเราไปเองหลายคนที่เอาไปให้เราเขาก็ได้ได้บุญอีกประเภทหนึ่งก็คือบุญจากการช่วยเหลือคนอื่นคนละอย่างกัน ผลก็ไม่เหมือนกัน คนที่ได้นี่ต่อไปชาติหน้าก็จะมีนี่กินอยู่เรื่อยแต่คนที่ไปช่วยเหลือเขานี่ชาติหน้าก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือเรา มันไม่เหมือนกันเข้าใจอย่างทำอะไรก็ได้อย่างนั้น ให้อะไรก็จะได้อย่างนั้นกลับมา ช่วยเหลือคนหนึ่งก็จะมีคนหนึ่งจะมาช่วยเหลือเราต่อไป แต่เนี้ยไม่มีน้ำไม่ดื่มเพราะเราไม่ซื้อไปเอง I have to drive pretty far from my house to get this. yeah, you got it now. ได้บุญเยอะแล้วอย่างหนูยกตัวอย่างแบบเอาแบบแค่ไม่รู้จะดีหรอว่าเดี๋ยวนี้พักนี้หนูจะเห็นข่าวที่ออกอะค่ะหนูประเภทว่า เหมือนฟังนิทานที่สมัยพุทธกาลว่าประเภทสัตกุณาจะเป็นสัตกุณีสัตกุณีจะเป็นสัตกุณาทำไมครับเนี้ยมีงสูงว่าเห็นเยอะขึ้น ก็เลยมองสูงว่ามันมันเป็นอะไรที่ที่โลกมันเปลี่ยนแล้วมันเป็นไงสกุลนี้สกุลนะในผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายจะเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนสังคมเขาไม่เปิดกว้าง คนที่เป็นก็เลยต้องเงียบๆไม่กล้าแสดงตัวออกมา อันนี้มันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยครับ เรื่องของจิตกับร่างกายที่มันไม่ตรงกัน ได้ร่างกายผู้หญิง แต่จิตเป็นผู้ชายหรือได้ร่างกายผู้ชายแต่จิตเป็นผู้หญิง มันมีอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยบางทีก็สมมติว่าเกิดคนใกล้ตัวเราอย่างนี้ค่ะก็จะเตือนยังไงเขาดีไม่ต้องเตือนมันธรรมชาติของเขาอะ แต่ชาติก่อนทำอะไรมาถ้าถึงต้องถึงได้เปลี่ยนเพศ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ามัน เรื่องนี้มันเป็นเรื่องอจินตายเขาเรียกว่า มันมีแมนมันมีมันมีหลายแฟกเตอร์ด้วยกัน ที่ที่จะมาทำให้มันเป็นอย่างนี้ มันก็ให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็เขาเป็นอย่างนี้ก็เห็นเสียหายตรงไหนเขาจะชอบผู้หญิงชอบผู้ชายมันก็เหมือนกันคุณชอบผู้หญิงชอบผู้ชายเราไม่เป็นเสียหายพอเขาไปชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายเขาเสียหายขึ้นมา มันก็ชอบเหมือนกันไม่ใช่หรือเพียงแต่ร่างกายมันไม่เหมือนกันคุณร่างกายเป็นผู้หญิงคุณชอบผู้ชายเขาก็ไม่ว่าคุณ อันนี้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าทำเนียมประเพณีนิยมท่านั้นเองแต่มันไม่เสียหายทั้งนั้นความจริงมันเสียหายทั้งคู่อ่ะชอบผู้หญิง ก็ไม่ดีเพราะมันกิเลสต้องไม่ชอบอ่ะถึงจะดี no problem there มันไม่ผิดหรอกใช่ไหมผู้หญิงจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายจะชอบผู้ชาย มันเรื่องของเขา อ่ะเพียงแต่ว่าสังคมเรา ถูกตั้งมาในพื้นฐานว่าผู้หญิงต้องชอบผู้ชายผู้ชายต้องชอบผู้หญิง พอถ้าผู้ชายมาชอบผู้ชายนี่ก็หาว่าเป็นเรื่องผิดปกติไปมันผิดปกติ เพราะว่ามันอาจจะเป็นเหมือนกับว่ามันใจมันไปได้ของที่มันไม่ตรงกับมันอะใจเป็นผู้ชายแล้วไปได้ร่างกายผู้หญิงนี่มันถามว่าเกิดขึ้นยังไงไม่รู้มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุทางประสบการณ์เวลาผสมมันหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหม เห็นคุณบอกว่าคัพเปิลที่ไปมีมีกิ๊กมีอะไรเนี้ย ชาติหน้าจะเกิดเป็นกระเทย I don't know if that's true but ไม่ถึงไปแอบมีแฟมีแฟนแล้วไปแอบมีไปชู้อย่างนี้เหรอไม่ไม่หรอกถ้าเราถ้าเรามองหลักการก็มองง่ายๆ ถ้าเรามีชู้ชาติหน้ามีเราถัวเราก็ไปมีชู้แทะให้หรือชาตินี้ก็ได้ เมื่อเรามีชู้ได้เขาก็มีชู้ได้ใช่ไหม ถ้าสู้มันที่หนึ่งก็มีสติก็อย่าไปทำมันก็จบเป้าหมายก็คือหยุดหยุดความชอบความอยากทั้งหมด แล้วมันจะได้หมดปัญหาไป เพราะว่าอย่างบอกว่าหนูเองก็พยายามเนี่ยถ้าตอนนี้เอาว่า พยายามเน้นสวดมนต์กับภาวนามากกว่านะคะจะพยายามให้จิตเหมือนบางทีมันเรื่องอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยใจมันจะลง แล้วจะทำยังไงให้แบบใจมันค่อนข้างเข้มแข็งบางทีก็พยายามจะดึงเข้ามาเหมือนนั่งนับถึงสิบใหม่เลยก็พยายามนึกอยู่ว่าจะจะพยายามฝึกตรงเนี้ยให้มันดีขึ้นยังไงล่ะะก็ฝึกบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพยายามดึงใจไว้ ใจของเราตอนนี้มันชอบลอยไปลอยมาที่ห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ห่วงแบบนี้ก็ต้องถ้าถ้ารู้จักใช้ปัญญาก็ใช้ไปว่าห่วงไปก็เท่านั้น ไม่ห่วงก็เท่านั้น ลงไปแล้วก็เดือดร้อนเปล่าๆเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาแหละ เราจะไปควบคุมชีวิตเขาได้หรือเปล่า เราจะไปกำหนดชะตาชีวิตของเขาได้หรือเปล่า จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ของเราเรายังควบคุมไม่ได้แล้วเรื่องของคนอื่นเราจะไปควบคุมได้ไหมเราควบคุมตัวเราได้เปล่า เราจะห้ามตัวเราไม่ให้เจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือเปล่า ถ้ามันจะเจอใช่ไหม มีวิธีเดียวที่ดีที่สุดก็พยายามทำใจให้เผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ได้แล้วใจสามารถเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะดีจะชั่วขนาดไหน ถ้าใจเราเฉยสักอย่างแล้วมันไม่เป็นปัญหาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจที่เป็นตัวกังวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับร่างกายไอ้ร่างกายมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับมันเข้าใจไหม นั้นไม่มีโลกนี้ไม่มีปัญหา ถ้าเข้าใจตัวเราที่แท้จริงว่าเราคือใคร เราไม่รู้จักตัวเราแล้วเราก็เลยวุ่นไปหมด ก็ต้องที่อยากช่วยเหลือคนอื่นไงบอกไม่ที่อยากอุเบกขาแบบอย่างบางเฉยจะต้องช่วยคนอื่นบ้างเพราะบางทีเฉยใจเ็าคนนู้นคนนี้ม่ว่าเออเรายุ่งไปหรือเปล่าคือมันก็มีเฉยแบบธรรมะกับเฉยแบบกิเลสไงถ้าถ้าธรรมะเวลาเฉยมันก็เฉยเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ ช่วยอะไรไม่ได้คือบางทีเรามองว่ามีแนวทางที่แก้ไขได้ก็แนะนำลองแต่บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมอง ในแาง่ไหนก็ถึงว่าเวลาช่วยเหลือเขาเนี่ยมันช่วยด้วยความอยากก็ช่วยด้วยความจิด้วยความด้วยเหตุด้วยผลถ้าช่วยด้วยเหตุด้วยผลเออแล้วเราแล้วเราจะรู้ว่าเป็นเหตุหรือผลหรือเป็นความอยากบางทีเราก็แยกไม่เป็น เพราะส่วนใหญ่เราทำด้วยความอยากอย่างนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆในชีวิตเนี่ยมันก็จะค่อยๆแยกแยะออกว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรเป็นความอยาก จิตจะแยกแยะได้มาก ถ้าจิตสงบมากเท่าไหร่จิตก็จะมีเหตุมีผลมากเท่านั้น ถ้าจิตมีความสงบน้อย มันจะมีมันมีอารมณ์มากกว่า มันก็จะเป็นอคติไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วจะอ้างว่าเป็นเหตุเป็นผล แต่ความจริงมันเป็นเรื่องของอคติไป เรื่องของรักชังกลัวหลงไปมันจิตตอนนี้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีความสงบนี้ มันจะเต็มไปด้วยความรักชังกลัวหลง เห็นอะไรมันจะรักหรือชังหรือกลัวหรือหลงเท่านั้น มันจะเห็นเฉยๆไม่เป็น เห็นแบบไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงนี่มันเห็นไม่เป็น มันต้องทำใจให้สงบ ถ้าใจสงบแล้วมันจะมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลาที่ไม่สงบกับสงบ มันจะรู้อ๋อเวลาจิตเราสงบนี่เราจะมองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลหนึ่งเวลาไม่สงบนี่เราจะมองด้วยรักความรักความชังเห็นได้ชอบนี่ดีไปหมดใช่ไหม เห็นอะไรไม่ชอบนี้ไม่ดีไปหมดความจริงทุกอย่างมันมีทั้งดีไม่ดีปนอยู่ด้วยกัน ทั้งนั้นแหละแต่เราไม่เห็นมันงั้นอย่าไปอะไรนะกังวลในเรื่อง เรื่องวางเฉยหรือไม่วางเฉย อะไรมากจนเกินไปบางทีวางเฉยก็เป็นกิเลส เพราะกลัวเสียเงินบางทีมางเฉยไม่อยากไปช่วย ช่วยแล้วเสียเงินไม่ช่วยดีกว่าก็ว่านี่เป็นธรรมะต้องวางเฉยต้องปล่อยวางแต่ถ้าวางเฉยแล้วเสียเงินไม่ได้เงินนี่ต้องวางเฉยไม่ได้แล้วใช่ไหมต้องไปมีส่วนร่วมกับเขาแล้ว เช่นเวลามอดกแม่ตายไปเนี่ยวางเฉยได้ไหมแม่จะให้ใครก็ไม่ให้ใครวางเฉยไม่ได้ แต่ถ้าคนที่ไม่มี ถ้าคนไม่มีรักชังจริงก็จะเฉยเฉยจริง ๆ แม่ตายเอาแม่จะแบ่งให้ใคร ไม่แบ่งให้ใคร ไม่ไปสนใจแม่จะเขียนมรดกเขียนพินัยกรรมอะไรหรือไม่ไม่สนใจ พี่น้องก็จะแบ่งให้เราหรือไม่ไม่สนใจนี่แหละเรียกว่าวางเฉยจริงเวลาได้นี่วางวางเฉยไม่เป็นเวลาเสียนี่วางเฉยเสียถ้าแม่มีนี่แล้วต้องมาใช้ให้แม่ทุกคนนี้หมด ถ้าวางเฉยก็ต้องรับ ถ้ามีหนี้ก็ต้องรับจ่ายถ้ามีถ้ามีผลกำไรก็รับกลับมาเนี่ยถึงจะเรียกว่าเฉยจริงฉะนั้นอย่าไป อย่าไปกังวลแล้ว เพราะยังไงก็หลอกตัวเองไม่เราถูกตัวเราเองหลอกเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหรอกส่วนใหญ่เรายังมีรักชง รักชังกลัวหลงอยู่ แล้วการกระทำของเรานี้มันจะไม่เป็นไปตามที่เราอ่านในหนังสือหรอกเพราะที่อ่านในหนังสือมันเป็นออกมาจากคนที่เขาไม่มีรักชังกลัวหลงแล้ว แต่เรา มันมีเราทำไม่เหมือนเขาหรอก วิธีที่จะแก้ก็คือพยายามละความอยากไปเรื่อยๆถ้าเกิดความอยากแล้วันแสดงว่าผิดแล้ว ยากเหมือนกันชีวิตปัจจุบันต้องใช้เงินไหมไม่ได้มีใครให้ข้าวกินอ่ามันก็มันก็มีอยากสองแบบไงอยากอยากตามความจำเป็นไม่อยาก อยากตามตามตามกิเลสอยากตามกิเลสได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ ถ้าอยากตามความจริงก็ดูเสียวันหนึ่งเรากินกินค่าใช้จ่ายละวันละเท่าไหร่อาหารเนี่ยวันละมื้อมื้อละเท่าไหร่ ถึงจะอยู่ได้สมมติเอามื้อละร้อยวันละสามร้อย ก็เดือนเก้าเก้าพันไงค่าแรงขั้นต่ำคุณได้ค่าแรงขั้นต่ำก็ควรจะพอใจนะอ้าวใช่ไหมแต่ทำไมต้องเป็นเก้าหมื่นนะเก้าหมื่นจะไปทำอะไรเก้าหมื่นก็ไม่พอก็ไม่พออ่ะ มีเยอะเท่าไหร่ก็ไม่พอนั่นเลยมั่นเป็นกิเลสแล้วใช่ไหมเป็นความอยากแล้วไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นความจำเป็นแล้วมีความจำเป็นเพรา องการเอาเงินมาช่วยคนได้อันนี้ก็เป็นกิเลสแล้วความอยากจะไปช่วยคนก็เป็นกิเลสแล้วนี่ยังไม่ได้สตูดี้ค่ะไม่รู้เรื่องแต่ช่วยคนเพราะว่าเราเรามีแล้วไม่รู้จะทำอะไร เนี่ย ไปช่วยเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นความอยากถ้ามีเงินเหลือใช้ เนี่ย ใช้วันละใช้เดือนละเก้าพันแต่ได้มาเก้าหมื่นเนี่ย อีกแปดหมื่นกันหนึ่งพันนี่ก็เอาไปช่วยคนได้ แต่ไม่ได้ทำเพราะความอยากได้ไปช่วยคน แต่ เพราะว่ามันได้มาเกินที่เราจะต้องใช้ แล้วเราไม่รู้จะทำอะไรกับมันดี เก็บไว้ก็เป็นภาระเอาไปช่วยคนดีกว่าอันนี้ ช่วยอย่างนี้ไม่ได้เป็นช่วยด้วยความอยาก ช่วยเพราะว่ามันมันมีให้ช่วย ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วไปขอไปหางานทำเงินเดือน ได้เงินไม่พอก็ไปโกงเงินของเจ้าของของของเจ้านาย แล้วเอาเงินนี้มาไปช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ก็ผิดละ เป็นกิเลสทั้งเป็นกิเลสแล้วก็เป็นบาปด้วย อย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้เข้าใจไหมให้ทำแบบบิลเกตเนี้ยเขาเขาเปิดมโครซอฟท์ขึ้นมาแล้วเขาขายดิบขายดีทั้งมากกว่าที่เขาจะเอาไปใช้ได้เขาก็เอาไปช่วยเหลือคนยากคนจนต่างๆช่วยแบบนี้ไม่เป็นไร แต่ไม่ใช่ทำงาน หากินเพื่อจะเอาเงินไปช่วยเหลือคน อื่นนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายของการทำมาหากิน การทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรากับครอบครัวเราที่กับคนที่เรามีความรับผิดชอบเท่านั้นแหละ ถ้าเขาอยู่ได้อยู่ดีกินดีไม่เดือดร้อนก็ถือว่าพอแล้วอย่างที่ในหลวงสอนเศรษฐกิจพอเพียงก็หมายความว่าอย่างนี้คือพอต่อความจำเป็นพอต่อความต้องการของชีวิต เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาเงินมามากเกินไป เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรม เข้าใจไหมถึงบอกว่าให้เปลี่ยนงานเสียเอาทำงานแบบทำมาทีละสองสามวันก็พอ พอพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ เราจะได้มีเวลามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมมั่งเข้าใจไหมเพราะเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเป้าหมายของเราอยู่ที่ใจ ตอนนี้ใจเรากำลังอดอยากขาดแคลนขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญา นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องหามาให้ใจให้ได้ เพราะถ้าเราได้สติสมาธิปัญญาเราจะได้นิพพานเข้าใจเราจะได้เป็นมหาเศรษฐี ที่แท้จริงนิพพานเนี่ยบรมสุขไงเ่าเขาได้น้องก็อยากได้หนังสือ your history ประวัติศาสตร์ my way ภาษาอังกฤษนะมีแต่ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยไม่มีภาษา ภาษาไทยหมดแล้วต้องไปดาวน์โหลดในในเว็บไซต์ได้ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ข้าวสุชาติ .com ในแผ่นก็มีไฟล์ทีดีเอในนี้ก็มีแผ่นนี้แผ่นสีเหลืองเข้าไปดาวน์โหลดได้เขาเรียกมหาเศรษฐีที่แท้จริง ชื่อ ชื่อหนังสือ ถ้าถ้าเรามีเป็นไทยจะปักในนั้นทำให้เนี่ยอยากจะเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริง ต้องมีสติมีสมาธิ มีปัญญา แล้วจะได้อริยทรัพย์อริยทรัพย์นี่เป็นเป็นเป็นทรัพย์ที่ให้ความสุขมากกว่ามนุษยทรัพย์ ทรัพย์ทางโลกนี้ให้ความสุขที่เต็มที่คุกเข้าด้วยความทุกข์แล้วเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองแล้วเดี๋ยวเวลาร่างกายตายไปมันก็จบหรือเวลาเงินหมดมันก็จบเหมือนกัน ยังไม่ทันตายบางทีเงินหมดซะก่อน มันก็ทุกข์แล้ว แต่ถ้ามีอริยทรัพย์ไม่ต้องมีเงินไม่ทุกเวลาไม่มีเงินก็ไม่ทุก เวลาอดตายก็ไม่ทุกคนที่มีอริยทรัพย์ก็ถึงไม่เดือดร้อนกับเรื่องของร่างกาย ร่างกายจะอดอยากขาดแคลนอดตายก็ไม่เป็นปัญหาเลยเป็นโรคภัยแค่เจ็บตายไปก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะร่างกายไม่ได้เป็นตัวเรานะตัวตัวผู้ที่มีอริยทรัพย์ก็ไม่เดือดร้อนกับร่างกาย แต่ผู้ที่ไม่มีอริยทรัพย์นี่มันถูกความหลงหลอกให้มาคิดว่า ตัวเองเป็นร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไรก็เดือดร้อนขึ้นมาท่านั้นเองงั้นอย่าไปเสียเวลากับการหาทรัพย์ทางโลกเลยเอาเวลามาาทรัพย์ทางภายในดีกว่าทรัพย์ภายในเนี่ย เป็นทรัพย์ที่แท้จริง พยายามนะว่าปีสองปีจะไปทีออสมัยก่อนไม่แน่ปีหน้าจะออกจากงานก็ได้ คนที่มามามาฟังเทศเรานี่ออกจากงานหลายคนเลยทำไปทำไมทำไปเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายใช่ไหม That's her boyfriend sitting next to her. ที่นี่พูดให้ ให้ทุกคนฟังทุกคนมีประโยชน์ทุกคนทั้งนั้นอยู่ว่าได้อยู่ที่ว่าจะเอาไปทำหรือไม่ทำนั่นเอง ทำได้ทุกคนนะจริงๆหนูพยายามจะทับคู่กันไปนะคะพยายามจะฝึกแต่ว่าอย่างที่บอกพอเรามาทางด้านทางโลกปุ๊บเนี่ยทางทางด้านทางธรรมเนี่ยจะค่อยๆลดลงเพราะได้ร่างกายพอมันล้าปุ๊บตรงนั้นจะถอยเพราะว่า เพราะว่าเขารู้ตัวเพราะหนูเคยไปปฏิบัติธรรมกันก็รู้ว่าได้ผลว่าเวลาเราอยู่ไม่ไม่มีเรื่องทางโลกมามาลบกวนค่ะ อย่างที่ว่าหนูเคยนั่งสมาธิที่เคยบอกว่านั่งจนขาชาจนเจ็บจนดูให้รู้ว่ามันหายไปยังไง จนหายจนรู้ว่าจริงๆมันทำได้คือคือทนจนแบบฝึกว่าจนใจเราหายไปเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาได้ปกติก็ยังงงอยู่ว่าไอ้มันทัดมาทำได้ยังไงเพื่อนบอกว่า ก็อยากทีนี้บอกว่าเราเองก็พยายามอยากคู่กันไปแล้วค่อนข้างยากไอ้ตรงนี้คือใจเราเนี่ยเราสอนให้มันทำอะไรได้ เยอะแยะไปหมดแต่ เราไม่ไม่สอนมัน เราปล่อยให้มันทำแต่เรื่องที่มันเสียหายกับเราใช่มากกว่า สร้างความทุกข์ให้กับเราใช่มากกว่าเราถึงต้องมาฝึกใจใหม่มาฝึกสอนใจให้มันทำในสิ่งที่ทำให้เราไม่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายทำให้เราสบายใจ ก็เนี่ยต้องมีสติสมาธิมีปัญญาสามตัวนี้หรือจะเอาสองตัวก็ได้สติกับปัญญา เพราะถ้ามีสติมันก็จะมีสมาธิเอง ถ้ามีปัญญามันก็จะมีวิมุตตดหลุดพ้น เหตุสำคัญที่สุดก็คือสติกับปัญญาสองตัวนี้นึกบอกตอนต้นให้เจริญสติก่อน เจริญสติจนกระทั่งจิตสงบมีความสุขขึ้นมาแล้ว ทีนี้พอมีความสุขแล้ว มันก็จะปล่อยทุกอย่างได้ ปล่อยสามีปล่อยลูกปล่อยอะไรได้ ปล่อยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ แล้วก็ทีนี้พอเรา มีความสุขแล้วเราก็จะปล่อยทุกอย่างได้ หยุดความอยากต่างๆได้ พอหยุดได้แล้วก็จะก็ไม่มีปัญหาอะไร จบ เพราะไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากเท่านั้นเองความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เป็นทำให้เกิดความทุกข์คนที่ไม่มีความอยากเขาไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย แต่คนที่มีความอยาก เขาจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ยังต้องปฏิบัติให้ถึงจุดที่หยุดความอยากได้ในขณะที่ปฏิบัติก็ต้องระวังให้ตัวความอยากมันจะมาหลอกมา มาขวางทางเราโดยตัวที่เราไม่รู้สึกตัว เพราะไปอยากในสิ่งที่เรายังไม่ได้ ยังไม่สามารถจะได้พอไม่ได้มันก็ท้อแท้ขึ้นเลย พานไม่ทำซะเลย ยอมแพ้ยกธงขาวไปแค่เลย เราต้องทำไปเรื่อยๆส่วนจะได้ผลมากผลน้อย ก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่เราทำอยู่นี่แหละ ถ้าเราทำได้ทำมากมันก็จะได้มากทำมากก็ทำถูกด้วยนะ แต่ก็จะได้ผลมาก ถ้าทำมากแต่ทำไม่ถูก มันก็ไม่ได้อยู่ดีก็คิดว่ากำลังเจริญสติ แต่ความจริงไม่ได้เจริญสติใจไปนู่นมานี่ตลอดเวลา ทั้งๆทที่บางคนที่เดินช่วเดินจงกรมเป็นชั่วโมงนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงทำไมไม่สงบสักทีเฉพาะว่ามันไม่มีสติเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียว ไม่ได้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียว มันนั่งไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วก็ดูนาฬิกาโอ้ได้เวลา มองเต้เลย มันน้องบอกมาให้โดนเตะทันนี้พูดเตือนให้ฟังเลยว่าเราต้องดูว่าเราอยู่กับพุทโธหรือเปล่า อยู่กับลมหายใจหรือเปล่า ไม่ใช่ไปคอยดูเวลาเมื่อไหร่ถึงเวลาเลินะมันถึงไม่ได้ผล ถ้าอยู่กับสติอย่างที่ถ้ามีอยู่กับพุทโธในห้านาทีมันก็สงบได้ เอาดูได้ลองลองทดลองดูว่ามันอยู่กับห้าอยู่กับพุทโธได้ห้านาทีไม่ไปไหนไหมเด็กก็แร่ะแต่รู้จริงทำได้ทำทำได้เราได้ผลหแต่ว่าส่วนใหญ่ใจมันแวบป๊บเดียวไปลว แรงมันมากไงแรงเยอะจริงเราไม่เราแรงดึงมันไว้มันน้อยกว่าแรงแรงดึงมากับแรงดึงไปไม่เท่ากัน แรงดึงไปนี่มันมากกว่าเรา เพราะมันเคยดึงไปซะนานแล้ว มันเป็นแชมป์แล้วไอเราเพิ่งมาเริ่มเริ่มมาสู้กับมันนี่ยังเราถึงต้องพยายามมีความอดทนต้องมีความพยายามมากค่อยๆสร้างกำลังดึงไว้ให้มีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะจะได้ เดี๋ยวเมื่อกี้มีภาพมาบอกว่าจะมีภาพมาฟังเทศต่อคงจะมากันแล้วมั้งบอกว่าให้มาทีหลังวันนี้คิดว่าพอสมควรกับเวลานะ เอาแค่นี้ก่อน อาจจะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปัญะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังครับครับมากากขอว่าอาจารย์ไม่มาตัดก็ขอลาครับเ่าอยู่ที่ไหน ดินสร้างวัดเล็กๆก็เป็นมาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นศาลาเล็กๆใหญ่กว่านี้เียเป็นสาขาวัดนาบกันหรือเปล่าครับผมนะครับอยู่ที่ไหน อยู่ที่บ้านค่ายครับมีกี่องมีอยู่ด้วยกันหกรูปครับขอการทำวัดครับไม่ต้องทำหรอกครับว่าพอลองตอนนี้ไปเรียนมาจบแล้วเหรอ จบนะครับจบมาภาวนาอย่างนี้จบชั้นไหนแล้วก็จบบาลีเลยบาลีจบประโยคสามครับแล้วก็มีปริญญาโทของมาจรได้กี่ภาษาแล้วเลยสิบสองครับแล้วท่านนั่นยังอยู่ที่วัดมาบจันทร์อยู่ไหมอาจารย์แปลงท่านกลับไปภูสังโคครับตอนนี้อยู่ภูสังโคแล้วเลย ไม่มาที่นี่เลยหรือยังไปไปมามาอยู่ ก็ไปเดินมาบ้างครับแต่เห็นว่าพรรษานี้จะไปทำที่ครูสังคมพรรษาที่แล้วอยู่ที่มาจันพรรษาเท่ากันไหมท่านแก่กว่าสองพรรษาสองสิบสี่สองสิบสี่แล้วพระนี่เป็นภาพบวชงานนี้มีหนึ่งหนึ่งพรรษาครับมนวกะแล้วก็ จ็ดเป็นเจ็ดพรรษาครับ แล้วก็เจ็ดพรรษาครับ เจ็ดที่แปดแปดครับ แล้วก็นวกะครับ อยู่ที่ไหนมาแปดพรรษา อยู่มาจันมาก่อนครับ แล้วก็ช่วยสวดปฏิโมกข์ที่วัดก็ปฏิบัติสิปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็เรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญา ีลก็ศีลสองยี่บเจ็ดข้อ สมาธิก็ฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปทำกิจวัตรอะไรก็พุทโธพุทโธไป อย่าคุกคีกัน อย่าคุยกันเวลาทำกิจวัตรก็ต่างคนต่างทำไปเราทำทั้งภายนอกทำทั้งภายใน ภายนอกก็ทำกิจวัตรภายในก็เจริญสติ ถ้าคุยกันก็จะไม่ได้เจริญสติ เวลาพระมาทำกิจวัตรร่วมกันโดยปกติพระปฏิบัติจะไม่คุยกัน ต่างคนต่างทำกิจวัตรไปแล้วต่างคนก็ต่างเจริญสติไป ใช้พุทโธก็ได้ใช้การเฝ้าดูร่างกายก็ได้ ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ เวลาทำงานถึงมักจะไม่มีเสียงดังถ้าเป็นภาพปฏิบัติทำอะไรจะเงียบ จะไม่ส่งเสียง ไม่มีให้ ภาชนะหรืออะไรต่าง ๆ มากระทบดังเ่นเวลาเช็ดช้อนเช็ดบาทเช็ดจานหรือทำอะไรนี้จะเงียบหน่อยเพราะมีสติ มีสติคอยเฝ้าดูงานที่กำลังทำอยู่ แล้วก็ไม่มีเสียงพูดคุยกันจ้าแจ้จ้าแจะเพราะต่างคนต่างสำรวมกายวาจาใจ สำรวมด้วยสติ พุทโธไปบางท่านก็ใช้พุทโธบางท่านก็เฝ้าดูงานที่กำลังทำอยู่ อันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติที่เราควรจะทำตลอดเวลา ไม่ว่าเราทำภารกิจหรือไม่ทำภารกิจ เวลาบินตบาทก็ก็เหมือนกัน เวลาขบฉันก็เหมือนกัน เวลาทำอะไรต่างๆนี้ต้องมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีการสติควบคุมแล้วมันจะใจมันจะสงบง่าย เวลานั่งสมาธิจิตจะรวมง่าย ถ้าไม่มีสติน นั่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่รวมนั่งไปพอถึงถึงเวลาร่างกายเจ็บก็ทนไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมา การภาวนาก็จะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิ เข้าสู่ความสงบได้ เพราะกำลังของสติไม่พอจึงจำเป็นจะต้องฝึกสติให้มาก ๆตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย พอลืมตาขึ้นมาก็ต้องมีสติคุมใจนะ ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับงานที่กำลังทำ อยู่อยู่กับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ หรือกำลังทำอะไรอยู่ ถ้าฝึกสติดีแล้วเวลานั่งสมาธิจิตจะสงบ จิตสงบแล้วก็จะมีความสุข ความอยากต่างๆอารมณ์ต่างๆ ก็จะหายไปชั่วคราว ขณะที่อยู่ในสมาธิเหมือนไปถึงนิพพานแล้วเวลาจิตสงบ แต่พอออกจากสงบมาก็เหมือนออกจากนิพพาน ออกมาสู่โลกของของกามาตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหา ออกมาก็จะเกิดการมาลบต่างๆขึ้นมา อยากดูอยากฟังอยากไปนู่นมานี่ ก็ต้องใช้การพิจารณาอสุภะพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายดูว่าร่างกายนี้มันมี ต่อไปมันก็ต้องแก่ มันต้องเจ็บ มันต้องตาย เวลาตายมันเป็นซากศพ มันไม่น่าดู ศพนี้ใครเห็นแล้วก็ไม่มีใครเกิดการอารมณ์ขึ้นมา ดูซากศพก็ได้ ดูอวัยวะต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในร่างกายก็ได้วันบวชนี่อุปชาก็สอนให้พิจารณาห้าอาการละเกสาโลมานักขาดันตาตาโจเนี่ย ท่านใช้สอนพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามผมต่อไปก็ต้องหงอกหนังต่อไปก็ต้องเหี่ยวฟันต่อไปก็ต้องหลุดแล้วก็เข้าไปดูภายในใต้ผิวหนัง ดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูหัวใจดูตับ ดูปอด ดูอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในร่างกาย ที่มันไม่สวยไม่งาม ให้ดูอย่างนี้บ่อย ๆ เวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาจะได้ใช้อสุภะนี้ดับมันได้หยุดมันได้ ถ้าไม่มีอสุภะเดี๋ยวมันก็ต้องเสกกันที่เสกกันส่วนใหญ่ก็เพราะว่ายังอยากจะไปมีภรรยากันอยู่ยังอยากจะไปมีครอบครัว ยังอยากจะไปหาความสุขกับร่างกายของคนอื่นอยู่แต่ถ้าเห็นว่าร่างกายของคนอื่นมันไม่สวยไม่งามมันน่าเกลียดน่ากลัว ขยะขยงมันก็จะ ไม่อยากจะไปมีไม่มีภรรยา ก็จะไม่ต้องสึกกัน ก็จะอยู่ไปปฏิบัติธรรมไปได้อย่างสบาย ส่วนใหญ่ที่ต้องสึกกันก็เพราะว่าผ้าร้อนร้อนด้วยการอารมณ์ไม่ใช่ร้อนร้อนด้วยด้วยความร้อนของร่างกายหรือของแสงแดดร้อนด้วยการอารมณ์ต้องต้องเปื้องผ้าเปลี่ยนผ้าใหม่ใส่เสื้อผ้าของคารวาส แล้วก็ไประบายความร้อนของการอารมณ์ด้วยการไปเสพกามกัน เสพเท่าไหร่กามมันก็ไม่หมด มันก็จะมีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆต้องเสพไปเรื่อยๆ เวลาตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ ไปได้ร่างกายใหม่เพื่อจะได้กลับมาเสพกามใหม่มันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นนักปฏิบัติคือภิกษุเนี่ย มีความหมายอยู่สองความหมาย เห็นเหมือนคนเขาพูดว่าภิกษุแปลว่าผู้ขอีกแต่ความหมาย อันนี้ก็ภิกษุคือผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสาร คือผู้เห็นภายในการเกิดแก่เจ็บตาย ถึงมาบวชกันอย่างพระพุทธเจ้านี่บวชเพราะเห็นภายในวัฏฏะสงสาร เห็นภัยที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย ท่านต้องการที่จะกำจัดการเกิดแก่เจ็บตาย ท่านต้องการจะออกจากวัฏฏะสงสาร ท่านก็เลยต้องมาบวชกัน เพราะเวลาบวชมันจะได้มีวิธีทำลายเหตุที่จะไปทำให้ไปเกิดกัน ก็คือตัณหาทั้งสาม การมาตัณหาภาวะตัณหา วิภาวะตัณหา แล้วตัณหาทั้งสามนี้จะถูกทำลายไปได้อย่างราบคาบก็ต้องใช้การภาวนาศีลก็เป็นเป็นเป็นรั้วคอยควบคุม ตันหาไม่ให้มันออกไปไปไกล เหมือนถ้าเป็นวัวควายอย่างเงี้ย ถ้าเราต้องการที่จะจับมันมาฆ่าเนี่ย เราต้องล้อมคอกไว้ก่อน ให้มันอยู่ในคอกแต่ว่าเราต้องการจะฆ่าตัวไหนก็เข้าไปดึงมันใช้เชือกคล้องคอมันแล้วก็ลากมันมาฆ่ามันได้ ถ้าไม่มีคอกปล่อยให้มันไปตามเลื่อยยเปื่อยของมันมันอาจจะหนีไปอยู่ในป่าที่ไหนก็ได้จะฆ่ามันเนี่ยก็ไป ไปไปตามตัวมันมายากกิเลสก็เหมือนวัวควายเนี่ย เราก็ต้องล้อมคอกเนี่ยพระวินัยสองร้อยี่บเจ็ดข้อนี้ เป็นเหมือนคอกที่จะล้อมกิเลสไว้ล้อมความอยากต่างๆไว้ ไม่ให้มันไปไกลพอเวลาที่เราจะต้องการฆ่ามันก็จะง่ายเวลาต้องการฆ่ามันก็ใช้สติดึงมันมา พุโทโธพุโทโธดึงมันมาให้ให้มันสงบ เวลาสงบก็เหมือนจับมันมัดไว้กับเสาแล้วพอจับมันมัดไว้กับเสาทีนี้ก็ใช้มีดมาฟันคอมันได้ฆ่ามันได้ มีดก็คือปัญญาพิจารณาสุภาพนี่เรียกว่าปัญญา ถ้าเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามตลอดเวลามันก็จะตัดการอารมณ์ทั้งหมดได้ มันก็จะไม่มีความอยากที่จะไปร่วมเสพกามกับใคร มันก็หลุดพ้นไปเป็นขั้นขั้นไปขั้นแรก ไปปฏิบัติไปต่อไปมันก็จะหลุดพ้นหมดเองด้วยปัญญาด้วยสติ ด้วยสมาธิด้วยปัญญา นี่คือเครื่องมือที่เราจะต้องพยายามเพียรสร้างกันขึ้นมา เบื้องต้นเราต้องสร้างสติก่อน เพราะเรายังไม่มีสติ ถ้าไม่มีสติเราก็จะไม่มีสมาธิ ถ้าไม่มีสมาธิ ถึงแม้เราจะมีปัญญา เราก็จะไม่มีกำลังที่จะไปฆ่ามันได้ เราต้องมีกำลังเราต้องมีความสุขทำให้เราไม่ต้องอาศัยความสุขจากความอยากต่างๆ ถ้าเราไม่มีความสุข ในใจเราเราก็ยังต้องไปหาความสุขจากความอยากต่างๆ ก็จะฆ่าความอยากไม่ได้ ต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญา ปัญญาก็ต้องเห็นอสุภะเห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข เพราะมันไม่เที่ยง ได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไป หมดไปก็ทุกต้องหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกหาได้ก็ทุกเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไป สู้อยากไปอยากดีกว่า ไม่ต้องอยากไม่ต้องมีอะไร ถ้าเรามีความสงบนี่มีความสุขพอแล้ว ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบนี่นี่คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เป็นไตรสิกขา สิกขาแปลว่าศึกษา การศึกษาสามสามอย่างศึกษาศีลศึกษาสมาธิศึกษาปัญญาและปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ศึกษาก็เรียกปริยัติปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วก็จะได้ปฏิเวทปฏิเวทก็คือการบรรลุผล คือการดับของตัณหาความอยาก เมื่อตัณหาดับความทุกข์ต่างๆก็จะดับไปหมด นักบวชนี่มีหน้าที่เท่านี้หน้าที่หลักของนักบวชอยู่ตรงนี้อย่า ไปเสียเวลากับ ทำหน้าที่อื่นนอกจากมัน จำเป็นจริงๆ เช่นสร้างที่ พักอยู่อาศัย สร้างพอประมาณพอให้อยู่ได้ก็พอพอให้ใช้ สอยได้ ไม่ต้องหรูหรา ไม่ต้องใหญ่โต เอาเวลามาให้กับการภาวนา การเจริญสติสมาธิปัญญา เอามาเวลารักษาพระวินัยให้บริสุทธิ์ แล้วเป้าหมายของการบวชก็จะเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างแน่นอน ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็เพราะว่าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติ หรือมีก็ไม่ไม่ครบไม่หรือไม่พอไม่มากพอจึงต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการศึกษาและการปฏิบัติ แล้วผลก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมา ผลก็คือมรรคผลนิพพาน นี่คือเป้าหมายของการบวชมรรคผลนิพพานก็จะทำให้ได้ออกจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ตามความหมายของภิกษุแปลว่าผู้เห็นภัยในการเกิดแก่เจ็บตาย เห็นภัยในวัฏฏะสงสารมาบวชเพื่อที่จะได้ออกจากภัยของวัฏฏะสงสารนี้ นั้นก็ขอให้ท่านนำนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติไปศึกษาแล้วไปปฏิบัติทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดอย่าหย่อนจนกว่าจะถึงเป้าหมายปลายทาง มันเป็นเหมือนกับการเดินทางที่ยาวไกลพอสมควร ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำวันนี้ได้ได้พรุ่งนี้ บางคนอาจจะมีบุญมีวาสนาอาจจะทำวันนี้แล้วได้วันนี้เลยก็ได้ แต่ถ้าเรายังทำวันนี้เรายังไม่ได้ก็อย่าท้อทำไปเรื่อยๆทำไม่หยุดไม่หย่อนไม่ช้าก็เร็วก็จะได้เหมือนกันทุกคนก็มีแค่นี้แหละนะเดี๋ยวถ้าต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบก็ไปไปแบ่งนันอ่านก็ได้ ไม่ต้องไปคนละชุดหรอกน้